imvongo uko abo bashingamateka batariko baremegwa nk'umwe mu migwi igize inama nshingamateka bita groupe parlementaire mu gifaransa ku nama uno munsi tuvuga uruhara rw'imigwi y'abashingamateka groupe parlementaire mu gutsimbataza intwaro rusange ariyo demokarasi mu rurimi rw'igifaransa ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riremeza mu ngingo yaryo y'ijana mirongo irindwi n'indwi ko abashingamateka bashobora gushinga imigwi ingene itunganijwe naho bikaba bitegekanywa n'amategeko ngenderwa ko agenga ibikorwa by'inama nshingamateka none ni kuki imigwi igize inama nshingamateka itunganijwe gute imigwi nk'iyo ifasha iki mu gutsimbataza intwaro rusange mu gihugu akamaro kayo mu kugenzura ibikorwa bya leta ko ni akahe hakwiye iki rero kugira ngo iyo migwi ibe iyitsimbataza koko intwaro rusange mu burundi ku nama turi kumwe n'abatumire batatu hari honorable Leopold Hakizimana umushingamateka ukaba umuhanuzi mu bunyamabanga bukuru bw'umugambwe senel amahoro neza amahoro neza kandi ndaramukije nawe ariko aratwumviriza kaze hano ku nama murakoze cyane turi kumwe na kefa nibizi uri umukuru w'umugambwe kodebu iragiryandadaye ntiwahoze witwa ariko rero twe dusanzwe dufitaniye ikibazo n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo kijyanye n'uko umugwi wacu w'abashingamateka ba seneri woronka izina ryawo ryo kwitwa umugwi w'abashingamateka nk'uko ibwizwa nshingiro ribitegekanya mu ngingo y'ijana mirongo irindwi n'indwi be n'ibwirizwa rigenga inama nshingamateka bitekanya mu ngingo ya mirongo itanu ariko kiba ikibazo mufitaniye n'umukuru w'inama nshingamateka gute ari eh, iyo migwi ifise uko itunganye ye eh, cyari ikibazo gihambaye cyane kuko twari tumaze hafi indwi zitatu turi muri ivyo nk'uko ingingo ya mirongo itanu bivuga twaramwandikiye tumenyesha yuko umugwi wacu ushyizweho kandi ugomba kubaho turamuha nawe hanyuma nawe aca twandikira ikete atubwira yuko ibyo bidashoboka ku kiringo cyarenganye kandi mu itegeko atakiringo bavuga ariko leoporo nta mm. haheze indwi zitatu muri ko musaba kugira uwo mugwi imyaka ibiri yararangiye amatora abaye mutanguye mu nama nshingamateka kuko ibyatebye mu bisanzwe urabye ibisaba kugira umugwi ubaho bavuga yuko muteza kuba amashingamateka batanu mukongera mukaba muri mu bwoko bwose twe turi abashingamateka mirongo itatu na babiri kandi turakwije ubwoko bwose nk'uko babisaba ni ukuvuga yuko uwo mugwi watanguye kujya watanguye gukora kuva twinjiye mu nama nshingamateka kuko hajya twinjiye nk'abase CNL ntitwinjiye nk'abigenga umwe mu bashingamateka bo muri CNL arabaza ikibazo kijanye n'igituma umukuru w'inama nshingamateka haheze imyaka ibiri atarigera atuma ko abaserukira seneri ngo baganire bavugane uko inama nshingamateka itunganijwe kandi ariko byateza kugenda kuvuga ko iyindi migwi yaguma ihamagara ashobora kuba yari ihamagara mugabo umugwi seneri nta n'umunsi n'umwe niko rero mu nyishu yaduhaye icegera ciwe yari ngaho yaca avuga ati burya mwebwe mwoba mudahamagarwa kuko muri umugwi mu gifaransa avuga ati genda mwiforomarize mwerekane neza mwandike kete bijye kumugaragara ko muri umugwi icyo kibaye nta nkeka ko muzoca mutangura kumvizwa nk'abandi ukuvuga ko hariho akantu rero inyuma y'iminsi n'abandi ntako batunganije bagenzi bacu turi kumwe kuba bajya muri amashinga ateka uh-huh. abashobora kugira imigwi na ateka muri CNDFTD gusa be n'abashinga ateka muri CNR uh-huh. kuko nibo bonyene bakuje byangombwa uh-huh. nabo muri CNDFTD buca rirya tegeko rero ritorwa rya biji twaratumye intumwa kugira twumve yuko turonka inyishu y'iyo kete nta nyinshi imwe twaronse mu gitondo turatuma intumwa nahone nta nyinshi imwe twaronse tuvuga duti reka tube turarindira ngaha turi mu ba mbere bashitse kare mhm. tuca tuvuga tube turarindira ngaha araza kuduha inyishu y'icyo kibazo kuko ni ibintu byoroshye niyo atubwira inyishu ya oya canke ego icyo twari dushaka twashaka yuko aduha inyishu ntamere nk'uko umengo yatugwije n'ubusa mhm. gushika saa tanu twumva ibikorwa biratanguye atanyisha araduha twararindiriye gushika isaha cumi n'imwe mhm. niho twavuye hajya duheje gushikiza itangazo tumenyesha abanini n'amakungu igituma tutinjiye mu bikorwa ko tutari twanze rirya tegeko ahubwo twari dufitanye ikibazo n'uburongozi reka turashimika kefa n'ibizi umukuru w'umugambwe kodebu iragiye ryandadaye wumvise nawe by'imigwi tuvuga mu nama nshingamateka utahura gute imigwi igize inama nshingamateka hano mu gihugu cy'u Burundi murakoze eh. ingene twe turaba iki kibazo kijanye n'imigwi n'ivyabaye mu iyo minsi heze mu nama nshingamateka tubiraba dufatiye ku ngendo nyamukuru zibiri twe duhagaze ko mugambwe wacu ingendo ya mbere ni ingendo ijyanye n'ubwigenge ubushikizi ibyiyumviro no kwekwa bya politiki haba mu nzego z'igihugu no hanze y'inzego z'igihugu mhm. ingingo ya kabiri ikomeye cyane muri demokarasi ni ukubahiriza amategeko duhereye ko iyo ngingo ya kabiri yo kweza amategeko jewe nacishije ijisho ku itegeko rigenga inama nshingamateka bita regerema dorode interiyeri amategeko ngenderwaho cyane cyane ku ngingo ya mirongo itanu mhm. ivuga ingene regume eh, parlementaire imigo yashingamateka ijaho bavuga ngo abakeneye kugira uwo mugwi barandika urwandiko bakarusinya bakavuga n'uza ko umukuru w'uwo mugwi bakaca reka navuge mu ifaransa niho byoroshe ngo umukuru wa seyanse la perezida de la seyanse ko ba nyakubahwa bacu bandika itegeko ribagenga ku ngingo ikomeye nk'iyo ntibashire ku muco wose kuko uriko raba impari zahabaye numvije n'inyishu umukuru n'abashingamateka yahaye abashingamateka bo muri seneri yafata ko ikintu mura carenganye kumba atanasomye neza ngo amenye ko ta kingo kivugwa udatomoye hari udatomoye ico ni cambere maze ndindire ico ni cambere ngomba nza ku ca kabiri rero mhm. ikindi kibazo nje nibaza kijyanye na bwa burenganzira bushikiza ibyiyumviro bigenda gute ko bagenzi bacu baduserukiramo n'abashingamateka bo mu bwa seneri barindira imyaka ibiri kugira baze kumenya yuko atamugwi bafise inyishu nayumvise yavuze ati twe tumaze kubona dukwije ibitigi birenga abashingamateka batanu tukamara kubona turimo ubwoko bwose tugace tubona ko turi umugwi ati noneho hari n'igihe bandikira umukuru w'inama nshingamateka mugabo urumva ntibigeze bagira ya dekarasiyo nta rwandiko batanze babyiyumvira gute ko ari umugwi kandi hariho ingingo yo mu iteko ribagenga batakoze yo kwandika urwandiko bamenyesha ati twebwe burya turagize umugwi hariho akarazo ndinda gato ko yaza kubivuga rimwe muhinga John nyoza nti ubwo nta zindi mpinyanyo za politiki zirimo nk'ibindi bintu bari biteze babuze bakaza kubyerekanira mugira kabaro kajanye n'uwo mugwi ko batawufise ahubwo mbere ntanibaza ikibazo none kiri inyuma rero kumbure muri senera atakuduha umuco John nyoza n'ikindi kibazo none ubwa mbere nabo nyasohoka bikoze n'amashingamateka ni ukuvuga rero ikibazo rero kivutse uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ntibyumvikana ntibyumvikana gato yuko icyo kibazo kivuka uno munsi kuko nshyambura umenga urabye neza washaka n'amateka agenga inama nshingamateka urabona neza yuko mu mateka agenga inama nshingamateka bidatomoye neza ibijyanye n'imigwi y'abashingamateka hmm. ariko bidatomoye neza hariho ikiringo wobwira uti urabye ko iyo migwi itunganywa bisaba kugira ngo umuntu abe ategereza kuba yasabye urumva aho bidatomoye ni hehe eh. naha ubona abantu basaba eh. umugwi haheze imyaka ibiri ni ukuvuga yuko muri iyo myaka ibiri yose iheze kumbure uwo mugwi utigeze ukorana kuko amateka yaba amateka atomoye eh. baravuga ati nko gushyiraho urutonde rw'ibizo kwihwezwa muri iki kiringo cy'amezi atatu eh? uko barabivuga mu mateka agenga eh, n'amashinga amateka baravuga ko biho ikorana n'abarongoye imigwi imigwi iryo bita perezida de komisiyo permanente imigwi yamaho imigwi yamaho mu gushyiraho urutonde bavuga ko biro ikorana n'abarongoye imigwi yamaho mugabo ntibigera bavuga ko bakorana n'abarongoye imigwi y'abashinga amateka ni ukuvuga rero yuko mu gihe bidatomeye neza ukuntu imigwi ikorana na biho hmm? urumva hari igihe usanga umaze umwaka umaze imyaka utarabona yuko bikenewe kuko atanahamwe biriga bavuga ati batadutumye ko batadushizemo baba bari inzira itegekera n'iri aha we tuvuga ati ntitwere ko mutabutumiye nk'umugwi kubera kandi byanditse mu mategeko y'uko utegerezwa gukora nuko mugabo nta hamwe uzabona avuga ngo umukuru w'inama nshingamateka ngo cyangwa agahamagara abarongoye imigwi y'abashingamateka ngo bige iki kibazo nta hamwe zanditse urumva rero ni kuraba ayo mategeko rero agenye inama nshingamateka mu Burundi ntitwigeze dushyira imbere icyo kibazo cy'imigwi y'abashingamateka ndetse tumenaza ko ari ni ukwita nka lakine ni ukwita nka lakine ihari y'uko ibibazo bitanguye kuboneka baravuga ati rero ko hari imigwi y'amaho baravuga ati mu mugambi dukeneye yuko mubaja muri uwo mugwi w'amaho bijyanye n'ivy'ubutunzi eh. abantu dufise bamenyereye ibintu vy'ubutunzi bashobora gukora neza mu vy'ubutunzi bakabigorora bakaza baraterera ku buryo ivyiyumviro vyacu bija imbere tungitse yaba babiri canke batatu eh? mu mugwi w'amaho muzi bakagira gutyo kugira baterere ko umugambwe uba ukeneye kuza guterera ibyiyumviro byabo kugira ngo amategeko cyangwa amabwirizwa ajye imbere ibyiyumviro by'uwo mugambwe ubicishije kuri abo bantu bari mu migwi yamaho bishobore kujya imbere urumva rero imigwi yamaho muhuriramo muhuriramo n'abandi bava mu yindi mu yindi migambwe mugabo mu mugwi w'abashinga amateka benshi usanga ari abantu bava mu mugambwe umwe mhm. ni ukuvuga yuko nk'uko bivuga usanga ari umugambwe umwe nka seneri ni umugore washinga amateka umugore abo bashinga amateka ba bari mu migwi y'amaho yose uko hari umunani iri mu nama nshinga amateka bahuriramo na sendede bahuriramo na nabahuriramo ku kumbere n'abo batwa mhm. imigwi y'amaho rero uhingwamo n'abashinga amateka be bava mu yindi migambwe umugore umugore washinga amateka ni umugambwe ariko aho nyine ngarutse kuri aka k'imigwi nayo y'abashinga amateka mu gutanga insiguro ufatiye ku migambwe uno munsi none muremewe eh twagoma yuko twaronkejwe ikete givuye ku itariki ya 2024 yego yego bukeye vuye ku mukuru w'inama nshingamateka twemera yuko atanze urusha gukora nubwo hariyo ibigisigaye kubera mu bisanzwe itegeko rivuga ategezwa kubitangaza mu nama ya bose yongere aca vyandika mu kinyamakuru cy'inama nshinga amategeko ibyo ntibirakorwa turabindira ngira bikora ibyo eh, nibyo bisigaye nibyo eh, bisigaye eh, kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri nyine harasohotse ingingo igira iti mu bigo by'ingoro y'amakoraniro nta nama z'iyo migwi y'abashinga amateka canke imigambwe barekuriwe gukorera aya manama musanzwe umuguru w'abashingateka wemezwa n'ibizwa nshingiro eh. ukongera ukemezwa n'iri tegeko rigenga ibikorwa by'inamashingamategeko sekretariya hmm. yiwanje sekretariya administrative ivyo vyanditse muri yanditse mu ngingo ya 51 hamwe wewe ico ukora gusa wewe niwe umenye ukuntu hemba abo bantu iki inama nshingamateka gusa ikora ni ingene itunganya ingene abantu baza barinjira basohoka kuko batabara abashingamateka hajya mu nama nshingamateka uno munsi ruvuze uti ndemeye umugwi w'inama nshingamateka muga ntuzokora mu nzu z'inama nshingamateka ntigishoboka si juste le contraire ahubwo mu bisanzwe usumira birahushanye eh. usomye amategeko umugwi w'inama nshinga amateka nta handi wokorera atari mu nama nshinga amateka nyene eh. kuko tugeze hanze tuca tuba mu tuca tuba abanyamigambwe ariko ku migambwe eh, kiratomoye ku migambwe gukorera hajya simbona iki imigambwe yoja gukorera amamitingi meeting hajya mu nama nshinga amateka kuva jewe ndahamaze imyaka indwi nta mugambwe n'umwe ndabona ugerageje kuja gukora ibikorwa bya politiki kiretse abo mpora mbona rimwe na rimwe bivanye n'ibikorwa bafise bambaye imipira y'umugambwe wa CNDD-FDD mugana nahone rero mufite intumbero kimwe ya politiki iyo habaye guharira kurekure haragira ahantu iyo migwi ikamera ivyiyumviro bivuye muri uwo mugwi n'ivyumviro muri uwo mugwi bikaba ari byo bihura mhm. kugira mworoshe ibiganiro jewe nibuka turiko turagira dusubiramo iyi reglement intérieur aya matega ngenderwako harageze ahantu biranga ko twumvikana turavuga duti ibirimwo usanga hajya mu nama nshingamateka haba imari nyinshi kandi niyo politiki hanyuma ni navyo vyitse hanyuma aravuga bati ko tubona umengo nta kuntu twokumvikana enda tugende umugwi wa CNL mugende mugire amamandema yiwanyu umugo wasendede imyanyo zanyu wasendede ugire imyanyo zanyu baragenda barazigira mbere mhm. n'icyo zi presence zo muri CNL mhm. nabo izo muri mu bashingamateka hakaba ukwigenza ukunukura kuba umwe umwe n'uburongo inama nshingamateka kugira yinjize nk'impanuro arabicisha kurongo bimugwe ati kurikira abantu b'iwanyu bagire disipurine nk'ibintu byo gusiba cyangwa kwifata ukuntu nicyo gituma ikomeye cyane mm-hmm. hanyuma mu bindi bihugu muri gestion y'inama nshingamateka urabatumako mukavugana ku munsi ku munsi muguma muvugana ukuntu ubuzima bw'inama nshingamateka bwotera imbere kuko nubwo turi mu migambwe myinshi objectif ni imwe objectif ni mwese mufisi dufisi intumbero imwe yo kugira dushobore guteza imbere abanyagihugu badutumye uko batandukanye bose cyo guca urakoze kefa eh? nibizi muri kodebo wewe ubonye nk'iyi ngingo isohowe n'umukuru w'inama nshingamateka urumva usenere yamaze kwemerwa nk'umugwi ariko bagize bati imigwi y'abashingamateka cyo kimwe n'abanyepolitike ntibahamagariwe gukora hajya eh, mu bigo by'ingoro y'amakoraniro mu kigobe iki kintu kirumvikana murakoze ubwa mbere ho naho havanga ingene umukuru amateka yari yasomogwa senere n'inyase ko bavugana mu ko amaze kwemegwa zesinda bigaruka kurumva n'amata byaye amavuta mhm. ariko icyo kwibutsa ngaha abamugambi senera basaba ko umugabo wemegwa bukeye ukemegwa uwo munsi nyine bavuga ati imigwi iremewe mugana ifise uburenganzira bwo gukorera mu kigoye rero hmm. byanantwengeje bonye baca bashiramo ngo n’imigambi iserukiwe mu nama nshingamateka none ubundi bwo kuva ibyo ibiro by'abashingamateka byabereyeho hari igihe byigeze bishika ko imigambi ikorerayo iyo migambi bayishizemo habaye iki hmm. twere tukavuga duti nimba iyo migwi ku migambwe ntibyumvikana ko imigambwe ntiza hariya ifite amapemase ikoreramo mu majambo make muri ijya ngingo y'umukuru n'abashingamateka aho hantu k'imigambwe ntikanagarukamwo hmm. kuko izo ntibyigira bibaho imigambwe kwijayo si mwene bakiyumviriye rero nkavuga nti rero nibaza ko ngira ngo nk'uko n'ibindi byafashe bigahinyanyugwa ngira n'ibindi azosaba biganire bihinyanyugwe hanyuma iyo migwi yaba ikora itemewe yose yemegwe bazaramenya gukurikiza amategeko mu byo bakora mm. abashinga amategeko aho nyine uti hakorerayo abantu badasanzwe batowe kugira ngo bateze imbere kumbure baserukira abo batorewe we akamaro ubona kuri iyi migwi amateka ku gihugu n’aka. mu bisanzwe iyo migwi uyiravye uko bayisigura ni migwi ku ruhande rwe kwihuje ihuje umugambwe ariko ishobora no kwihuje ivyiyumviro vya politiki aha rero muvyumve neza iyo ivyiyumviro vya politike harimo ibintu bibiri bikomeye hari akarangamutima hakabaho n'imigabo n'imigambi bafitiye abenegihugu ni ukuvuga iyo haje itegeko riza kwigwa barisomye baragenda bagakorana bakavata imbega bimwe bene igihugu badutumye biri mu migabo n'imigambi yacu mubona iri tegeko rije ribyubahiriza cyangwa rirabihonyora bakaca bavayo rero bahuje imyanyuro baza gushikiriza bakabishikiriza byoroshye kugira ngo ntihabe umwe umwe umudepite yitwa nako nitwa naka bavuga ku buryo n'ubufatanye ingabo arahafatira baje ari umugwi bafite ibintu ko biroroshe hari n'igihe bishobora gushika hakaba impande zikomeye mama amabuye amashini mateka hamwe n'ugukubitana agakubitana mhm. iyo ukeneye gutora umuti uko yabivuze urashaka umukuru umugwa ati genda iwanyu ibintu tubigenze uku n'uku n'uku mhm. n'uku mwe mukeneye iki mukeneye ko dushiramo iki ngo mhm. ibiteko rirengane abenegihugu babatumye babatumye iki twobashiriramwo ibintu birengane ni kugira ngo baganire kuko uri kuravugana n'abantu benshi biragoye mu kuvugana n'uguserukira umugwi biroroha urakoze professeur Simeo barumwete eh, mu kwemererwa gukora eh, umugambwe senere haciha hasohoka iyindi ngingo igira iti mu bigo by'amakoraniro mu kigobe kirazira ko hakorerayo imigwi y'abashingamateka n'imigambwe mbega ubundi bwo iyi y'amashinga amateka ikorera he nje nibaza uravye sinaravye iryo amategeko ngenderwako itegeko rya oya sinaravye iryo tegeko iyi ngiyo restriction y'umukuru w'inama nshinga amateka umugabo urabye amateka agenga inama nshinga amateka sinzi ngira aho sinzi aritikiri yariyo mu mateko bari batoye mu bihumbi bibiri mu kwezi kwa gatandatu article mirongo ine n'umunani iravuga yuko atamanama bera mu nama nshingamateka ajyanye n'abashingamateka bari kubarondera inyungu zabo ibijyanye n'ubwoko n'intara n'ibikingira aho ni nka mirongo itanu na kane itanu n'imwe mm-hmm. eh, barabivuga urumva bashobora kuba habaye konfiziyo baritiranije ngira baritiranije kuko ubundi iryo tegeko ry'inama nshingamateka yerekana neza ukuntu amanama y'imigwi y'amashingamateka agenda ntayivuze yuko abera mu nama nshingamateka mugabo cyane cyane icyo batavuga bavuga muri iryo tegeko iyo mm. ngingo ya mirongo itanu na rimwe ivuga yuko abakozi bakora mu cyo bita sekretariat administratif mm. ya groupe parlementaire eh, ni nk'umunyamabanga mm. ashinzwe iby'intwaro mm-hmm. mu mugwi w'abashingamateka mm-hmm. hariho abakozi bashobora kuza abakonseye mm-hmm. abari muri abari abo bahembwa n'umugambwe mm. mugabo bararonka uburenganzira bwo kuza barinjira basohoka mu nama nshingamateka ni ukuvuga rero biranditse neza mm-hmm. yuko mm-hmm. umugore w'abashinga amateka ukorera mm-hmm. ukorera mu nama nshingamateka biranditse ikitaba n'amanama yandi araba iby'intara ubwoko amadini rero nibaza mugabo bavuze umugwi umaze kwemererwa nk'ubu dufate umugwi wemerewe naho turi ko turavuga ati ntibyumvikana ko bibuno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umaze kuwemera uca usoma ibikurikira inama zabo zibera mu nama nshingamateka ni ukuvuga rero ntushobora kwemera ikintu ngo hanyuma mu nyuma ntucemerere kuko kandi n'ukuri birumvikana abashingamateka amateka nta handi bokoraniye nta handi bokorera atari aho bakorera nyine mu nama nshinga amateka rero uko mbona ico nagira mvuge ko no kuri ibi mu mwanya uheze mhm. abarundi riko kitwa amadukora muri informel amategeko nyine bishyiraho ukuntu ibintu bigenda yerekana neza ko wari umugwi mm. naho kandi wokwemerwa bavuga ati twaragize iyo dekararasiyo nibyo ariko ndavuga hari urwandiko batanze naho borutanga mm. ntibyerekana neza ukuntu bakora nk'umugwi ayo mategeko yabo ntiyerekana neza ukuntu bakora nk'umugwi mm-hmm. ari nacyo gituma ubona ati baratowe ni umugwi bakora bakora kujya nyine byari bisanzwe bizi ko ari abaseneri niyo babatumye ko tugenda murabe muje hamwe mugire icyo muvuze mhm. bababwira nk'abaseneri tugenda mugabo ntibababwira nk'umugwi kuko iyo ari nk'umugwi mhm. haba hariho uwo bita perezida wa gurupe parlementaire nk'ubu wowe wazaba umukuru w'uwo mugwi mbega nk'ubu kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umuserukira uwo mugwi ninde baramwandika baramwarurisa baramuvuze perezida w'igroupe parlementaire abazwi abafise ni rihambaye kuko bafise amavantage akomeye urumva rero twama dukora mu bintu urumva abashinga amateka bacu inama ashinga amateka iriho kuva mugabo ntibarigera batomora neza ukuntu umugwi w'abashinga amateka ukora ukurushikiriza ivyime yego nta bihari mbega none iyi migwi bagiye babishikiriza ababo mu migambwe iyi migwi ubundi bwo akamaro kayo muri ibi bikorwa bajeje byo gucungera ibikorwa bya leta nakahe umugwi n'ikintu yambaye cyane kiretse ibivuze mu Burundi urana mu Burundi ntavyo berekana muko mu bindi bihugu mutanguye ibikorwa by'inama nshingamateka hmm? mubitanguye uwo munsi nyene mucamwerekana imigwi imigwi icijaho ni ukuvuga rero iyo migwi nayo ni ukuvuga haraba ikibazo cyose ni ukuvuga perezida wa sami nasiyonari urabona bugiye gutwara bujya gutwara biragoye mm. nicyo gituma ari nk'ibibazo bihari bikomaka kuko burya ntutubone ibi byo mu burundu usanga hari umugambwe wivuga ufise inguvu wowe ufise inguvu zidasanzwe usanga amategeko benshi mu bihugu byinshi ntushobora kuronka abashinga amateka bakwiye bafata ingingo urinda kujya hamwe n'abandi ni ukuvuga rero uri kuri muri ko muriga amabwiriza ukuntu bigenda umugwi wose eh. uzoshikiriza umunsi umwe ikibazo cyawo nkoramutima bavuga ati inama nshingamateka izokwiga iki kibazo kuko nicyo kiba hanze mhm. umunsi mu mwaka wa ati uwo mugwi uzoshikiriza ikibazo inama nshingamateka yose yiga kino kibazo kuko n'ikibazo aba bafata ko ari ikibazo nkoramutima gutyo no kugira demokarasi rero demokarasi ikomere kumbure n'abo bantu batari majorite badafise badafise abashingamateka benshi mu gihugu ivyiyumviro byabo bishobore gushikirizwa naho kumbure bitofatirwa ko bito bitoba arivyo bitsinda mu matora mubwo bashyikiriza ibyiyumviro by'abantu bose bumve ko ibibazo bafise ibibazo batoye byaronse aho bishyikirizwa aho bivugirwa kandi n'abandi babyumvise kumbure ntibayifatire ko ntibifatwe kw'ingingo mugabo byashyikirijwe abantu bose bumvise yuko hari ikibazo kiraba umugore washinga amateka umwigisha muri kaminuza avuze ati hari ibidatomoye kuho bakorera ubwo amategeko none afise icyo avuga ntihariho ibindi bica byerekana uko aho bokorera jewe iyo ngingo ya mirongo itanu na rimwe kuri ibyo biratomoye kuri ibyo biratomoye y'uko bakorera mu nama nshingamateka uyisomye mm. neza birareba mm. gusa nanone bakorera hanze gute y'inama nshingamateka mu nyuma bakavuga ukuntu baza barasohoka mm. binjira muri pare igihozo nyamakere tugira oya oya antuka biratomoye noneho ndakubwira naho naho kumbure batokorera mu nama nshingamateka igihambaye si yica igihambaye si yica igihambaye ni ukuntu imigwi y'abashingamateka iterera kugira ngo yabashingamateka amateka cyangwa iyo migwi yamaho ikora ishobora gukora neza ku buryo inyungu z'umwe z'umunyagihugu zija aba arizo zonyine zifatirwa ko kugira ngo aba batowe bakore akazi kabo neza atanovuga ata atantambamye zihari kuko urumva iyo tubateye iteka bakajya hariya mu nama nshingamateka baba bafise umugambwe umugambwe nawe ufise proje bijya baba imigambi bifuza gushika ko nta kuntu rero kumwe migambi bifuza gushikako batewe iteka ryo kuja batogenda ngo bapfume nawe baza barayishikiriza kugira ngo iyo migambi ayo mabwirizwa yose ashikirizwa bose bayaterereye isangane inama isumba turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro uno munsi turi ko tuvuga uruhara rw'imigwi y'abashingamateka groupe parlementaire mu gifaransa mu gutsimbataza intwaro rusangi mu gihugu ariyo demokrasi mu rurimi rw'igifaransa muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari honorable Leopold Hakizimana ni umushingamateka akaba umuhanuzi mu nyamabanga bukuru bw'umugambwe senere turi kumwe na kefa n'ibizi umukuru w'umugambwe kodebu iragiye ryandadaye umugambwe wahoze witwa kodebu nyakuri hakaba professeur simeon barumwete umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibyigwa bya politike honorable Leopold hakizimana hari intambamyi uno munsi kumbure mwashimye ko mwasubiye kwemerwa intambamyi mubona zibangamiye eh, muri make imigwi y’abashinga y'abashingamateka ntiziye mu burundi bo intambamyi zihari ni uko nubwo bawemereye bawemereye umengo bawiyemeye badashaka hmm. nje nza no ku kibazo yari yavuze umugenzi badashaka aho uburengeje badashaka ni iyi ngingo akisohoka eh. iho nyanga itegeko ivuga yuko ngo umugwi udashobora gukorera mu nama nshingamateka ah, aha biranditswe byose biranditse neza y'uko ko batacaguye n'imigwi yose none bagomba bacagure hari imigwi ibiri tureka tubirindire tubirabe kuko eh. niwo wundi izi ngone turi ko turagira ntazihari murabamenyesha amakuru murashobora gucisha umushoboye muze mugende mudusabire uwo wundi mugwi aho wagira dekararasiyo intambamyi ziri intambamyi rero zihari urumva ni kimwe n'abuya kiritire demokratike ya demokarasi kuko ntibayumva neza izi zuguru zuguru zuguru zuguru ni iziki eh. ubu yavuze ngo amategeko natomoye ushatse kutatomoye natomoye ingingo ya nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yo kuvuga yuko ikiringo cyarenze aho yayisohora yisunze ngo nisunze regrema interieur nisunze aya mategeko ngenderwako mm. mu kutwankira no mu kutwemerera yavuze ngo nisunze aya mategeko eh. urumva yuko tugeze ahantu um, uno munsi usoma bivanye n'uko ubyumva kandi amategeko aratonga none iyo itegeko ntiryahindutse eh. ubwa mbere yisunze iri tegeko mu kutwankira eh. none n'uwinsuze itegeko mu kutwemerera eh. uri umuntu usoma amategeko ushawumva ikintu gishobora kuba kiri inyuma yabyo n'ahandi nubwo niyo ngenda ya, ya demokrasi tudafise kuko amategeko aratomoye uwuyamye yibaza ngo ibyerekeye ngo ingingo ya mirongo itanu ngo ivuga ngo seyanse itaboneka neza mu ngingo ya mirongo itatu n'indwi agace ka gatanu iratomora neza ko ijya nama tugira ya mbere idasanzwe iba yatumwe ko n'umukuru w'igihugu hmm. yiga ibintu bibiri bitarenga ntibirenguke yiga gushyiraho regrema amategeko ngenderwako ikongera igashyiraho biro turiko tuvuga intambamyi eh, gahoro hano Paul Hakizimana eh, eh. mbega hari intambamyi murangira rigasubira igahinyanyirwa hajya muri pleniyeri kandi nibabwira yuko umugambwe seneri ufise by'ukuri abashinga amateka bashobora kugira icyo batereye mu mpande zose reka ndagaruka gato eh. urangiza ku cokogwa kefa nibizi nawe mm. ugira uti intambamyi uri kurabona muri iyi migwi y'abashingamateka n'izihe hari intambamyi zikomeye zine eh. intambamyi ya mbere bo nyine bishyira amateka adatomoye y'imigwi habaho utuntu bahinyika ubona ko tumwe n'utwo abantu bisigarije gereza barakwega iyo hakenewe babigize babibona nibyo umuntu ashobora kwibaza eh. none ko twabatoye tubizigiye eh. baba babigize batabibona biba byagenze gute amategeko ubwayo ntapanze neza hari abakutamenya ubwa kabiri eh. hariho rero ngendo yamaze kuvugwa yo gukora zimwe byita mu kirundi abantu bagakora bimwe bitanu ni mu kirundi ikava n'ingana amatora ategurwa uku kuntu dusanga mu nama nshingamateka hariho umugambi umwe ufata ingingo uko ugonze utamaje kuganira n'abandi iki ni ikintu giteye ubwoba cyane mhm. uti iki mhm. muri sentare urabona ko bashyiraho abantu batatu yiyumvira urubanza ruciwe n'umuntu umwe ibyo yiyumviye ni ibyo nyine ntabaza kumwitsa kuba dufite n'amashingamateka aho umugambi umwe ari buvuga rikijana tubanze twumve umuhinga porofeseri simeyo barumwete baravuze intambamyi ku bw'umuhinga nk'umwigisha muri kaminuza ubona intambamyi zibangamiye muri make iyi migwi y'abashingamateka n'iziye erega nibyo ariko baravuga eh. intamamyambere naho abantu bavuze ko iryo bwirizo shingiro ari ryiza eh. iryo ryashyizwe ku mukono mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani eh. ryakuyeho ingingo yari yumvikanywe yarusha y'uko abantu batowe batowe habaho umuntu aronka amajwi menshi hakaba n'umuntu aronka amajwi makeya babiri bafatiye kuri kabiri ku ijana mu nama nshingamateka na gatanu ku ijana mu nama kugira umuntu aje muri leta byakwiye mhm. ibintu byo gusangira nk'ubutegetsi yakwiye guhera inzu n'ubutegetsi kuko ibi yama ibi y'amashingamateka mu gihe umugabo umaze gutorwa mu nama nshingamateka uca usangira ubutegetsi n'uwo mugambwe ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha ryaremewe kubera sende tuvuga ati none mwebwe erega mwebwe ntaco mutubuza gukora dufise amajwi akwiye turashobora gufata ingingo musohoka mwinjira bimwe ntumba mugira ivyo mushaka mugabo natwe turabandanya ivyo rero si vyiza si vyiza mu namashinga amateka kuko ni vya bintu vyo gusangira ubutegetsi atabihari kuko ubundi mwoja hamwe mukiyumvira neza mukavuga ati naho ufise amajwi menshi ni nuguha umwanya wose opposition urayiha opposition kugira ngo naho ibintu vya vyashikirijwe n'abantu benshi abatavuga rumwe na leta n'abantu bizaba byatwizwe n'abantu benshi urayiha minorite de blocage ukavuga ati ibyo byose amategeko kugira atogwe n'imiburiburi bari bavuze ngo bibiri bya gatatu burya kugira ngo bibiri bya gatatu byari bigoye mugabo tugize ngo bitatu bya gatanu ni ikibazo mhm. ni ikibazo ntituri turayakurikiza ngo duhe tuvuga ati nafise amajwi make mugabo nawe yaratewe iteka ryo kuba kugira iyo sitati ni ukuvuga ibintu byose eh, niko amategeko avuga ni ukuvuga ibintu byose biba mu gihugu ntibishobora kwemezwa ntibishobora kugira ikimazi nawe atabajijwe ngo agire icyo abivuga ko ibi rero ukumva rero yuko none dutanguye kutakurikiza amategeko twishiriyeho amabwiriza twishiriyeho turiko tujahe demokrasi zogenda gute watanguye kuvuga ku cokorwa nyine unabivuze bitomoye ngaruke kwa honorable eh, Leopold Hakizimana muri make mu byo utavuze hakogwa iki kugira ngo iyo migwi y'abashinga amateka muterere koko mu gutsimbataza intwaro rusange mu gihugu cy'u Burundi eh twe nico nawa ntashikirije no nari kuvuga nsa n'uwakivuze nikijanye ako iyo ngendo ya demokrasi eh. none umuguri uwo ariko yuko ati urongoye opposition mu gihugu atavuga rumwe na leta ategerezwa kubazwa agakurikiranwa akavuga ati gira icyo ushikirije uno munsi hoho ari no mu nama nshingamateka mugabo nakubwiye yuko imyaka ibiri irarangiye umugwa arongoye niwe arongoye groupe parlementaire ya senera ntibigeze bamuhamagara avuga bati mbe abawe bimaze gute mwiyumvira gute ku kintu ni ukuvuga yuko rero akarangamutima iyo ngendo ya demokarasi ntiratujyamo hanyuma n'ikindi nacyo ni uko babivuze n'amategeko nayo arabaye intambamyi nk'uko babivuze iribwizwa bwizwa nshingiro riha uburenganzira bwo gukora icyo ushatse wowe watsinze ku mirongo itanu na rimwe ku ijana na yone n'ikibazo mu bindi nibaza yuko uno munsi kefa numva atanguye kubyumva uraza ababwira yuko uko bigenda kose utsinze ufise ikibanza cy'uwatsinze n'utashoboye gutsinda ayo matora arafise nawe n'ikibanza ciwe kuvyerekeye uko amatora ategurwa nibaza ko ikindi kigo kizokorerwa ngaha navyo nitafise ico bivuga urakoze mm. kefa mm. nawe nk'urongoye umugambwe kodebu iragirya ndadaye ugira uti mm. iki kugira imigwi y'abashinga amateka iteze imbere intwaro rusange mu Burundi twatoye ubwa mbere baze barakora amategeko ameze neza kuko murabona ko imitego muri politiki ari myinshi mm. baze barakora amategeko atoroheza ukeneye gutega cyangwa kwitumwereka ahaca ubwa kabiri bagerageze bambe bamenyera kugendera ku mategeko kuko amategeko ni amasezerano ari hagati y'abantu uyahonyoye uba ikintu gikomeye cyane hanyuma ikindi mhm. dusabe yuko hoza bakuje inama n'ingingo mu nama nshingamateka kuko abashingamateka naho bashobora kuba ari bake mu kuyiharura mbwa atari bake mu bwenge cyane mu byiyumviro kandi ibyo byiyumviro bishize mu ngiro biza gushimirwa utwara mhm. aha rero nkaca mvuga nti igihe hazitsoka ingingo yo kubuza gutembeza izuba mu mu gisagara abashingamateka bavyanse bigakunda namwe turakeneye kubona bumeze kurya rutamuka amashi imisi yose urakoze urakoze professeur Hasimeho barumwete mu mwihwezo wagiye uragira uti naka utatomoye gakwiye gufatirwa ko kugira ngo imigo y'abashingamateka ibiyiteza imbere demokrasi mu gihugu cy'u Burundi urabona uyinama shingamateka kwipanze uh -huh. no munsi hari abantu bari mu nama shingamateka batari muri leta kera bahora baja muri leta ubu bari muri leta sene ntiburi leta ubu rero urumva ahantu iri ni mu nama nshingamateka ni ukuvuga rero ikintu cya mbere kihari ni uko inama nshingamateka y'ishuri by'ukuri by'akarorero ka demokarasi kugira ngo abo bantu barose umenga barose ibice mirongo ibiri hariyo abashingamateka bemera ibyo bintu biranga imigambwe yabo demokarasi no kwishyira no kwizana nibabikomeza na twebwe turi inyuma dukurikira ibya politiki n'abarundi bose bazoheza babone yuko imboneza zabo bashize imbere ari imboneza koko ziharanira demokarasi ziharanira ukwishyira no kwizana gutyo n'abandi kumbure n'abandi babiri bafite ko akarorero turashimye ko washitse hano ku nama Eh, ndabashimiye ko namwe mwadutumiye ariko norangiza mpamagara abarundi bose gushishikara bakomeza umuco wa demokarasi kuba barumva yuko impinga ikiri ndende kandi dusaba abashinga amateka bazotubera icyitegererezo cyiza mu gukomeza umuco wa demokarasi urakoze honorable leopold hakizimana uri umushingamateka ukaba umuhanuzi mu bunyamabanga bukuru bw'umugambwe senel wakoze kwita ubutumire bwacu yego nanjye ndabashimiye cyane kandi ndashimiye n'abatwumvirije nibaza yuko tugerageje gutanga umuco ku byabaye mutwumve twari ibikorwa mwadutumye murakoze cyane urakoze naho turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari ko tuvuga uruhara rw'imigwi y'abashingamateka groupe parlementaire mu gifaransa mu gutsimbataza intwaro rusange mu gihugu cy'u Burundi ariyo eh, intwaro rusangi ariyo demokarasi mu gifaransa mu buhinga bw'ibyuma hari albert nduwayo desire nkuru nziza na Dohine uwimana leonce bitariho niwe yahagarikiye kino kiganiro cyari kiremeshejwe nanje ara desire bukeye neza naho ubutaha unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo, ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bugorore